Ninguém me garante que eu vou ser feliz, mas ninguém me impede de tentar sê-lo. Você foi cruel comigo, justo na hora em que eu mais precisava de abrigo. Parece até castigo. Será que a vida precisa sempre rimar? O teu texto é idôneo e incorreto. Me sobra o papel do imbecil completo. Te ouvindo dizer, você não sabe me amar só anda dentro da lei E no teu livro o é bof gay Você faz tudo parecer tão simples Ninguém me garante que eu vou ser feliz Mas ninguém me impede de tentar ser Eu fui cruel contigo Justo na hora em que você recobrava os sentidos Eu te afoguei no livro cara de vítima. tua paciência pode até ser infinita, mas eu reconheço, é triste me aturar. Porque eu pego, pego, pego, pego no teu pé. Eu quero saber quem é mais que você quer. Você faz um olhar aflito. Ninguém me garante que eu vou ser feliz, mas ninguém me impede de tentar ser. vou ser feliz, mas ninguém me impede de tentar sê-lo. Ninguém me garante que eu vou ser feliz, mas ninguém me impede de tentar sê-lo. Ninguém. me garante que eu vou ser feliz, mas ninguém me impede de tentar sê-lo, sê-lo, sê-lo.